stajaše Isus kraj Genisaretskog jezera i vide dve lađe gde stoje u kraj jezera, a ribari bejaku izišli iz njih i ispiraku mreže. I uđe u jednu lađu koja bejaše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale, I sede i učaše narod iz lađe. A kad presta govoriti, reče Simonu, hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući reče mu Simon, učitelju, svu noć smo se trudili, ništa ne uhvati smo ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu. I dođoše i napuniše obe lađe, tako da se one potapahu. A kad vide Simon Petar, pripade kolenima Isusovim govoreći, Iziđi od mene, gospode, jer sam grešan čovek. Jer za prepašćenje obuze njega i sve koji bejahu s njim zbog lova ribe što uhvatiše a tako isto i Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji u drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. I izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve. ти дошезані.